Eżis semmija u għal darboħra nilqakom għall episodju ieħor mis sensira l-Aġenzija li tajjeb infarkalkom li l-episodju tal-lum huwa l-aħħar wieħed minn din is-sensiela. Mill-episodju tal-ġimgħa li għaddiet, ġraw ħafna affarijiet. Kerry laħqet manager tal-Actors Talent Agency minn flok Miss Manduka u għal raġuni ta' età għala volja iqat morit kemm għandha kellha tirreżenja. Biss, bħalma diġà tafu, mhux se neħilsu daqshekk malajr minn Miss Manduka Għar-raġuni li ftit tal-jiem ilu Miss Manduka bdiet programm fuq it-televiżjoni Malti li jġib l-isem ta' Imħabba Ġenwina ma' Mary Manduka fejn diversi nies ikollhom l-opportunità li jiltaqgħu ma' xi ħadd li jiffansjaw u forsi Miss Manduka jirnexxielha issibilhom dik l-ispark li ilhom jixtiequ jsibu huma. Miss Manduka għatatilhom xewqithom meta ċemplitilhom modwa minnhom fl-uffiċċju biex tgħidilhom li ġew magħżula għall-programm tagħha. Imma issa jien se nħallikom ma' dawn il-karattri tagħna biex issegwi l-istorja iktar miqrib. Għalikom, eżis semija, Il-karattri tal-Aġenzija għall-aħħar darba fil-programm Music Blasters. Bonġu Max, kmini passoltu int, ċempel xi ħadd għalija? Le, sinjura. Max, kemm se ndum ngħidlek, din tas-sinjura qtagħha, jien Kerry jisimni. Iva, veru, imma issa inta tmexxi dan l-uffiċċju minflok Miss Manduka, bix-xierqa nġibulek ftit rispett, hux? Tkun qed tirrispettani aktar jekk tgħajjatli Kerry, bħalma diġà għedtlek dak hu ismi. Tgħidlix! Serena għadha ma daħlitx għax-xogħol. Le, Kerry, qatt le. B'sartu jien. Hekk kienet meta kienet hawn Miss Manduka, u hekk baqgħet, imma mhux miegħi ta' jekk Miss Manduka kienet tala' għajnejha, jien mhux se nagħmel hekk. Forsi nqalala xi ħaġa. Allura kuljum jinqalala xi ħaġa din. Ġimgħatej ili lil ħadd minflok Miss Manduka u minn dakinhar l-hawn għadha naqqas ġid darba fil-ħin. Għal-bidu bdejt nagħlaq għajnejja, immissa mid-dera minn sebaħa toħod li jdejja din. Illum inti warning. Kif tasal, ejdra tgħaddi fl-uffiċċju tiegħi. Isni messaġġier sir ta' ġew. Hello, Actors Talent Agency, Max speaking. Hello, Max. Miss Manduka. Kif aħna, Miss Manduka? Minn dakinhar li tlaqt minn hawn laqas ma xejn minn għandek. Ma rajnik fuq it-television ta' u minn qalbi ngħidlek proset kbira. Thanks, Max dear. Ix-xogħol veru missjajtu. Imma imnalla wasal iż-żmien li nitlaq mix-xogħol, ħa ngħidlek, għax kieku qatt ma kienet tiġi l-opportunità li nibda nippreżenta fuq it-television. Għandek bżonn xi ħaġa, Miss Manduka? Iva, Max, għalhekk ċempilt. Qed inċempillek biex ngħidlek li llejla rridek tiġi l-istudios tal-programm għax għandna żewġ nisa li jixtiequ jiltaqgħu miegħek. Forsi, ma tafx kif, jirnexxilna nqabbduk ma' xi waħda minnhom. Int bis-serjetà, Miss Manduka? U issa ma tarax? Mela jien qaddert fuq it-television? X'mistħija! Max, f'ġieħ kemm għandek flus, tgħidlix le, għax taqlagħli koċċ problemi u l-programm tal-lejla ma jkunx jista' jsir. Nitolbok, f'ġieħ il-paċenzja li ħadt bik kemm domt taħdem għalija. Iva okej Miss Manduka, niġi, imma ġej b'rispett tiegħek. Grazzi Max, nibqa' nafulek tul ħajti kollha. U tista' tgħidli min huma dawn iż-żewġ nisa li jixtuqu li jiltaqgħu miegħi? Dik sorpriża issa, imma tinkwita xejn ta, għax sa llejla tkun taf. Inħalli f'idejk mela eh Miss Manduka. U ma jiddispjaċikx x'ħa ngħidlek, fit-tmienja kun l-istudio ismela għax fit-tmienja u nofs jibda l-programm. Ipprova tittardjax, Max. Ok Miss Manduka, niltaqgħu illejla mela. Tajjeb ukoll. Min kellu jgħidli li se nibda nidher fuq it-television. Alla ħares ikunu jafu Keru u Serena x'ara x'passata jgħaddu bija. Insomma jien m'għandix għalfejn ngħidilhom, u hekk nifranka xeba daħq fil-wiċċ. Imbagħad jekk jaraw il-programm hemm x'tagħmel hux niċċansjaw u naraw. Jahu! Jien hawn! U l-papa Ruma, ħallek minn jahu, tridek keri. X'naqas din dal-għodu? Ħattik warning li naf żgur għax qalet li ddejqet li dejjem tasal tard int. Ħattini warning, issa ttini fil-ħolm imma. Sadattant, waqt li Kari kienet fl-uffiċċju tagħha tikteb il-warning ta' Serena, irċevit telefonata mant Miss Manduka. Hello? Actors Talent Agency here, Carrie speaking. Hello Carrie dear, kif sejra bit-tmexxija? Miss Manduka, x'sorpriża din! Mhux ħażin, mhux ħażin. Sakemm tidra, ma tafx int? Jaqaw, qed ittik xi problemi Serena? Kif taf Miss Manduka? Ah dear, jien waqgħat biża' korti f'dan ix-xogħol u naf min jista' jtik il-problemi hemm ġew. Serena, the one and only. Dejjem tard Miss Manduka, għalxejn ngħidilha. Immissha daqshekk issapportejtha. Illum ħantija warning għax naħseb jien b'warning biss titgħallem di. Sewwa tagħmel? Forsi b'warning ma tafx kif, titgħallem. Intant, jien ċempiltlek biex intik naqra good news. Għidli Miss Manduka, good news aħjar milli bad news mhux hekk? Kemm m'għandix aptit naħdem. Int ma nafx meta jkollok aptit taħdem. Int taħdem tarax biex xugomani madarek biex imsaħlara. Naħdem iktar minnek żgur. Jien ma nafx kif ippretendejt li Miss Manduka kien messa tagħti l-promotion lilek. Iva, kieku waqtha kemm kienet timxi 'l quddiem din il-kumpannija. Ibqa' ċerta u żgura li sa sena wara, bis-sens se konna nispiċċaw aħna l-ħaddiema. Tantx tagħjat u tixgħer wisq ta' għax ma tantx għandna xi tmexxija super bomba bħalissa. Għall-informazzjoni tiegħek, mindu bdiet tmexxi Kerry iż-żieda fl-atturi li rreġistraw mal-aġenzija tagħna żdied b'ħamsa fil-mija. U min qal dan kollu? Kerry stess? U mhux ovvja li ser tgħid hekk? Min se jkun dak l-injorant li se jmaqdar it-tmexxija tiegħu stess? Għall-informazzjoni tiegħek qaluh l-istatistiċi minn survey li sar ftit tal-ġranet ilu. U dawn l-istatistiċi kollha rajnihom waqt board meeting li għamlet Kerry jumejn ilu. Dak l-istess board meeting li int ma ġejtx għalih biex tmur tagħmel id-dwiefer. Believe me qalbi, nippreferi mmur nagħmel id-dwiefer milli nisma' lil dik temm ġew tparla fil-vojt. Bilħaqq għax kont se ninsa. Għax Kerry qaltli biex ngħidlek li kif tidħol, tibqa' sejra sparata għall-uffiċċju tagħha. U iva, issa mmur. Mur isma' minni, ma nkomplux inkabbruhom. U iva issa mmur ħa nikol it-tuffieħa. Tixraqlek it-tuffieħa ħa ngħidlek. Proprja Eva qisek. Max, ħu paċenzja, jekk iċempel xi ħadd għalija għidilhom li daqt niġi għax għandi bżonn noħroġ fuq qadja. Ridt tkellimni Kerry? Kont se ntik warning talli ġejt tard, imma bħalissa tant ninsab burda ta' tajba li se naħfillek kollox. Burda ta' tajba? Mela x'inqala' Kerry? Għalissa sorpriża. Imma aktar 'il quddiem tkunu tafu tibżgħux. Arani sejra. Din x'ġaralha? Sabet xi wieħed naħseb. Iva Serena ħalliha ftit. Ara hemm ħa ninżel nieħu xi ħaġa mill-coffee shop ta' ħdejna. Trid inġiblek xi ħaġa? Le, għandi t-termos miegħi. Intaf, jekk iċempel xi ħadd għalija ħalli li nota fuq id-desk u kif niġi inċempillhom lura. Ħalli f'idejja. Fl-aħħar ftit tal-ħin waħdi, qal kwiet, Arem ħa nagħmel naqa' nail polish. Issa ġi jdoq dan għax għandi x'nagħmel. Hello, Actors Talent Agency, Serena speaking. Hello dear, Miss Manduka here. Il-bambin jibatilna tajba. Allura, Miss Manduka, għandek bżonn xi ħaġa? Għandi aħbar tajba għalik. Jaqaw, Tħarisx lejn il-kameras u tkellem normali. Jien mhux minħabba l-kameras qed ninkwieta, imma minħabba li għandi kurżità kbira min jistgħu jkunu dawk iż-żewġ imberkin li xtaqu jiltaqgħu miegħi. U tinkwita xejn. Daqq tkun taf. Ara, qed jagħmluli s-sinjal li ser nibdew. Merba eżis telespettaturi ta' Entertain TV u nilqawkom għat-tieni programm mis-sensiela Imħabba ġenwina ma' Mary Manduka. Illum fuq is-salott isfarħdija għandi lil Max. Max huwa raġel single u qiegħed fuq dan is-salott propju minħabba l-fatt li rċevejna nominazzjoni li żewġ nisa jixtiequ jintaqgħu miegħu. Max, kif qed tħossok bħalissa? Qed inħossni eċitat ħafna Miss Manduka, rrid ngħid Mary, għandi kurżità kbira. Tinkwita xejn, il-kurżità tiegħek ser tinqata' issa stess għax ser nitolbu lil mudelli tagħna biex iġibu iż-żewġ nisa li xtaqu jiltaqgħu miegħek. Jinfetaħ il-bieb biex toħroġ l-ewwel mara. Għalikom sinjuri, Serena Mifsud. Serena hija l-ewwel mara li xtaqet li tiltaqa' miegħek Max. U issa ser naddu għat-tieni u l-aħħar mara nominata tal-lejla. Għandek idea minn tista' tkun Max? Lawn Serena naħseb li iva. Għandi idea ta' minn tista' tkun. Niftħu issa l-bieb biex toħroġ it-tieni mara. Għalikom sinjuri, Carrie Gold! Melin tawn qiegħda, kullimkien insibek warajja. Naħseb wara jien. U hekk hu. Dawn kienu l-mistiedna tal-programm tagħna llejla. U mid-dehra, Serena u Kerry diġà għamlu ħbieb għax diġà bdew jitkellmu bejniethom. Sewwa qed tnejt Kerry. U kieku taf. Ngħaddu issa għal wafqa ta' reklami u nkunu magħkom għal din l-istorja kommoventi minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Ibqgħu hemm. nfakkrek li din id-deċiżjoni once li toħodha ma tistax terġa' tmur lura minnha. Mezz, lil min trid li tagħżel? Lil Serena Mifsud jew lil Carrie Gold? Dan u aktar, wara r-reklami.